Urtarrilak hogeita bederatzi ditu gaurko honetan aste artea da eta hau berrion albistegia duzu berriozari irretiaren albiste emankizuna. Berriozarko udalera joko dugu lenik eta behin bertan ohiko osoko bilkura eginen baitute bihar bertan. Ala xeda urtarrileko osoko ohiko bilkura hileko azkena aste azkenean eginen da ohi bezala Arratsaleko sei terdietan eta puntu asko daude jorratzeko. Besteak beste Mario Marcos Nafarroa baiko zinegotzi berria karguaz jabetuko da, Berriozarko trafikoaren udal ordenantza berria onartuko da eta hainbat mozio aurkeztuko dira. Besteak beste Aekaren euskaltegiei buruzko bat PSNek aurkeztutako beste bat prepara planari buruzkoa eta nabai eta bildu udaltaldeek aurkeztutako beste proposamen bat Nafarroako gobernuak parlamentuaren aginduak eta legeak ez betetzeari buruzkoa. Bada azken mozio bat ere, baina deialdian ez da zehazten zeri buruzkoa den edota nork aurkeztuko edo nork aurkeztu duen, beraz bihar arte itxaron beharko hori ezagutzeko. Eta abiar ere, eskulanak eta artizautza lantzeko ekimen berria abian jarriko du lantxotekik. Lantxotegi elkarteak ateak zabaldu nahi dizkie, pertsona zein talde guztiei bertara gerturatu eta parte hartuz eh, goza dezaten. Bereziki, eskulana eta artizautza interesatzen zaienendako deialdia da. Espazio bat irekiko da elkartearen egoitzan, lekuarteak alean, eta bertan eskulan ezberdinak edo artizaulanak egiteko elkartuko dira antolatzaile zein parte hartzaileak. Eh, atzo, lantxotegiko kide den edurne beltza izan genuen eh, Kaixo Berriozar magazinean eta berak alzaldu zizkigun ekimen berri honi buruzko xetasun guztiak entzun dezagun. Bueno, ba, guk nahi izan genuen atzen, gehien bat e, eh, lantxotegin genituen baliabideak eta azpiegiturak berriozarri eskaintzea, ez? Hori lenik eta behin. Ba, lantxotegik badara matzaia berriozarren nogeita marrurte, urte, beti harreman onarekin eta jaso izan du lantxotegik berriozarren gatik askorduan, duan, bada modu bat ere berriozarri bueltatzeko, ba, eskertzeko modu bat bezala, ez? Tarduan, ba, bururatu zitzaigun, e, ba, ekimen hau, ez? Eta zertan datzan ekimen hau, bada eskulana eta artisautza gustatzen zaion edo nor edo bertara gerturatzeko aukera izatea eta sormen hori sortzea, baino elkarrekin, ez? Aurkezpena eta taldearen antolaketarako bilera eh, bihar bertan izanen da, esan dizu egun bezala, arriatxaldeko sei terdietan leku arteak aleko hogeita bigarren zenbakian lantxotegiren egoitza dena dela, informazio gehiago jasona izan ez gero, ondoko telefono zenbakietara hotxegin dezakezue bederatzi lau sortzi, iru zero zero bi, iru sei, edota sei bat sortzi, bederatzi sei sei, lau bost sortzi, erriopikatuko ditugu, telefono hauek bederatzi lau sortzi, iru zero zero bi, iru amairu edota sei bat sortzi, bederatzi sei sei, lau bost sortzi. Eta kirol kontuak aipatuko dugu oraingoan BKM Menditaldeak 2013ko egutegia argitaratu berri du. Halaxe da BKM Menditaldeak argitara eman du denboraldi honetako jardueran egutegia. Horrez gain deialdia luzatu die federatu gabeko pertsonei gogorarazteko otsailaren 15era bitartean lizentziak tramitatzen ari direla. Horretarako agiri guztiak eskuragarri daude kiroldegiko harreralekuan. BKM taldearen egutegia berriz ikusgai duzuela da eguzkiplaza.net webgunean. La Bargaren amabigarren pala txapelketa ere aipagai izanen dugu. Ala da, La Barga elkarteak binakako pala txapelketa antolatu du, datozen aste arteetarako, e, eh, asteetarako barkatu, eh, izen eh, emateak iroldegian egin dezakezue, urtarrilaren hogei tamarrera bitartean eta bikote bakoitzak berrogei euro ordaindu beharko ditu. ba gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu eta lenik eta behin berria egunkariarekin hasiko dugu gaurko erre pasoa zubietatik iturenera joaren soinuan zertazari da ba iauteriez e, izan ere ba gainean baititugu hainbat herritan Nafarroan hasiak dira dagoeneko besteak beste ba zubietan eta iturenen ari dira hor jo aldunak alde batetik bestera. Bestelako titularrak ere baditu berria egunkariak eh, hause adibidez, lau lagun epaituko dituzte korrikan presoen argazkiak erakusteagatik. Eta elkarrizketa egin diete ere sortzen ikasbatua elkarteko Nafarroako eta Euskal Herriko arduradun diren Garikoitz Torre Grosari eta Aitziber Martinez de Lagosi. Hauxe da, bi eh, delegatu edo bi arduradun hauek aipatzen dutena. Herri gisa pentsatu behar dugu hezkuntza sistema orako urratsak egiteko. Eta bukatzeko eguraldiaz mintzo da berria egunkaria, temperaturak igo egingo dira gaur eta oro har giro eguzkitsua izango da hego izearekin. Diario de noticias hartuko dugu eskuartean orain eta ondokoa irakur dezakegu bertan aurre ikusitakoa baino milioi erdi euro gehiago ordainduko du osasun ospitaletako sukalde zerbitzuarengatik beraz e, kexei eh, gehitu hartzaile gainkostea. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den afera honekin guziarekin. Enrique Martinek beste afiliatu batzuei ustez esandako irainak ikertzen ari da Nafarroako Partido Popularreko Disiplina Komitea. Beste arazo bat Nafar eskuinaren baitan eta osasun gintzara bueltatuko gara urrengo titularrearekin medikuek eunda berrogei mila euro kobratzen dutela esan izanagatik azalpenak eskatu dizkiete Marta Berari. Bukatzeko parlamentura begira jarri da diario de notiziaz, ondoko lehre buruarekin, foru parlamentuak langabeziari buruzko osoko bilkura berezia eginen du otxailean. izpide izanen dugu orain, gara egunkaria, eta hauek ere e, inauteriak, ioteak dituzte aipagai, ba, ituren eta zubietako joaldunei begira, joare soinuarekin lo dagoen natura eta bihotzak ernatuz. E, titular poetikoa garak gaur dakarrena. Eta ba, bestelako kontuen artean, hause aurre kontuei buruzko oposizio hitzarmena proposatu dute Iruñeko bildu eta aralar udal taldeek beste le, eh, kontu, beste afera mm, polemiko gehiago, larun batean kontuzek deitutako manifestazioarekin bat eh, egin du EH Bilduk. Eta EH e Bilduk ez, baina Bilduk, bai, Nafarroa baik eta Ezkerrak, Marta Beraren agerrealdia exigitu dute, eta medikat enpresari esleitutako sukalde zerbitzua errebisatu dadila. Tirata eh, diario de Navarra hartuko dugu gure gaurko errepasoari amaiera emateko eta hause da egunkari honek aipatzen duen lehenbiziko titularra enbizi udal zerbitzuak euneko amar erabiltzaile gehiago izan zituen 2000 eta amabian iruñean ba, bizikleta alokairu zerbitzuaz eh, ari da. Eta langabeziari buruzko erreportaje sorta kaleratu du diario de Navarrak gaurko honetan txantre auzoan zentratu da eta ondoko titularra ikus dezakegu. Txantrea langile auzo bat langabeziaren aurka bat eginik el bateginik bai, baina langabezia tasa altuarekin euneko amaseik akotxo hogeita iruko langabezia tasa. Kirolei dago kionez, lauterdiko txapelketa izpide du diario de Navarra, kondoko titularrearekin eskurdiak González ordezkatuko du lauterdiko txapelketan. Eta bukatzeko eguraldia aipagai dute eguzki atera da eta temperaturek gora eginen dute Nafarro osoan. tira ba, hau izan da dena, gaurko eh, errepasoari edo gaurko kiosko digitalari dago kionez eta akordo berri paperak egiten duen bezala guk ere eguraldiaz mintzatuko gara, datozen minutuetan. bai, alaxe da, eh, aurre ikuspenek ez temperaturaek eh, gora, gorantzko joerari eutxiko diote, oraintxe bertan, naiz eta eguna fresko dugun, ba, gradu bakarra, markatzen baitu gure termometroak, badirudi gora eginen eh, duela, datozen orduetan, amabi graduko temperatura maksimoak espero baititugu gaurko hori, arriatxalde partean izanen da, arriatxaldeko lehenbiziko orduetan. Zeruari dago kionez, oraintxe bertan, Oskarbi eta laino edo odei batzuk ager daitezke goiz eta arratsalde partean. Hau izan da dena beraz, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.